بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda yake karantar da mu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu ladubba irin na addinin musulunci idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya karshen babi na 352 a karshen hadisi na 810 don haka a yau za mu tashi a farkon hadisi a farkon babi na 353 hadisi na 811 malin ya ce babu kuniyati abin hakami wannan babi zai karantar da mu yin alkunya da abul haka wannan yana nuna mana yanzu malam zai fara kawo mana hadisai wanda za su yi magana akan na dubba wanda ya shafi suna ma'ana sunan da za a sa mutum da kuma alkunya ita alkunya shine a dinga kiran mutum da wani suna ba sunansa na asali ba sai a raɓa wannan sunan ko dai da ɗanshi ko da wani dalili kamar yadda za mu gani a nan gaba a cikin babu to sai maran yanzu zai fara magana da alkunya ɗin kamar yadda na ce alkunya ana wa namiji ana wa mace shi ne a dinga kiran mutum da sunan ɗansa a dinga ce masa baban wani idan mace ce a ce mata maman wance abu wani abu fulani ko umu fulana to wannan shine alkunya ana yi da sunan ɗa kamar yadda ake cewa manzan allah abul sunan ɗansa ne to mutum ba ko bai da ɗaya yana iya alkunya kamar yadda aisha uwar muminai aka yi mata alkunya da ɗanta wajen asma'u yayarta um ake ce mata umma abdullahi to kuma mutum yana iya alkunya ana iya mutum alkunya da wata ɗabi'a tashi kamar abu huraira mutum ne wanda yake ma'abucin mage sai manzala yake ce masa Abu Huraira ma'ana baban mage sai wannan ya kurbi shi alkunya suke nan shi Abu Huraira har ma sai ya zama to alkunya ta zo ta haya sunansa amma sunansa na yanka Alkunya sai kuma Abu Huraira sai Abu Huraira din tafi ana ma iya mutum alkunya da wani yanayi kamar wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya samu na aliyu a kwanci a masallaci sun dan samu sabani da matarsa fatima sai ya baro gidan sai ya zo masallaci ya kwanta yana kwanciya sai bacci ya dauke shi sai mayafinsa ya kware sai cikinsa ya taba kasa ya shi ne dama wuri manzo Allah da ya zo gida baya nan sai ya biyo shi masallaci sai ya zo ya iske shi kwance cikinsa duk kasa to sai ya tayar da shi sai ya ce masa abu tura baban turbaya wannan alkunyar shi ma sai ya zama Tota Bishi? to malam babin da ya fara kamar yadda na ce zai magana akan abubuwa guda biyu alkunya da kuma suna ɗin to amma sai ya fara magana akan alkunya ɗin alkunyar kuma sai ya fara da haramtacciya alkunya don akwai alkunyar da ta haramta wadda ya fara kawa shi ne mutum ya makansa alkunya da abul hakam abul hakam mun gani to bayan alkunya da ita idan mutum ya kware a wajen iya shari'a ko alkalanci ana ce masa abul hakam a larabci kamar yadda za mu gani to irin wannan alkunyar an hana ta domin alhakam hukunci na allah ne subhanahu wata'ala su bai kamata a raba shiga wani mutum ba su da haka ya ce babu kunyata abin hakami wannan babu zai karantar da mu halaccin ko aka sun yin alkunya da abul hakam na Bukhari, ibn حدثنا ala haddasa na yazid حدثنا Ibn ابن Ibn ابن Ibn ابن al الهارفي an abihi al-gida an shurai ibn hali'in kala haddafani hali'u ibn yazid annahu lamma wafada ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a qaumihi fa sami'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kum yukannunahu bi abil hakam fada'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala inna allaha huwa al-hakam wa ilaihin hukumu falima takannaita bi abin hakan kalala walakin na ƙaumi idan talafu fi sha'in a tauni fahakamtu fara farabiya kilal fariƙai ne ƙala ma a hasana haza sun maƙala malaka minal waladi ƙultili shuraihun wa abdullahi wa muslimun banu hani'in ƙala fa man akbaruhu ƙultu shiraihun ƙala fa an ta abu shiraihin wada alahu wa waladihi wasa mai annabi sallallahu alaihi wasallama ƙauman yusammuna rajulan minhum abdulhajar فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال عبد الحجري kala la an ta abdullahi kala shuraihun wa inna hani'an lamma hadarar ju'uhu ila biladihi a tan nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙala akhbirni bi ayi shay'in yujibu li aljannata kala alaika bi husnil kalam wa bazlit ta'am wannan hadisin an karɓo daga shuraih ibn hani'in kala ya ce haddasani hannu ibn yazid haliu ibn yazid ya bani labari babansa ne annahu lamma wafa da ilan da biyu sallallahu alaihi wasallam ba a ƙaunishi lokacin da suka zo cikin tawaga tare da mutanen garinsu wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alufu a tawaga ta mutane man a kun san karshe-karshen rayuwar manzan Allah jama'u daga garuruwa daban-daban sun dinga zo masa dama Allah ce idan ja a lahi walfati wa ra'aitan nasa ya dukulu na filinin lahi afuwajen idan ka ga mutane suna shiga addinin musulunci jama'a jama'a to alamun rayuwa ta zo ƙarshe kenan kai annabi so lokacin sai ga wannan garin sun yi delegate shi al-wafd din sai a tawo wajen manzan Allah a karɓi musulunci a 'yan kwanaki ana koyon musulunci sai kuma su koma gida to shi wannan haliu ibn yazid ya taho tare da mutanensa a jikin tawaga guda suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta to da suka zo fasame a hukumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa kun kan nuna hu bi abin hakan sai manzo Allah ya suna masa alkunya da abul hakan shi haniu ibn yazid ne mutanansa sai suna masa alkunya da abul hakan da ahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kira shi fa qala sai ya ce inna allaha huwa alhakam wa ilayhi alhukm Ya yace masa to kai ka sani Allah shine ne hakam wa ilaihi hukumu kuma hukunci ga baki ɗaya gare shi yake komawa duk hukuncin da aka yi a nan duniya in ba na allah ba ne ban an je lahira sai an sake shi sai ce masa falima takannaita bi abin hakan me ya sanya kai kake makanka alkunya da abin hakan ƙalala sai hannu ibn yazid ya ce a zan allah ba ni ne maka yana alkunya da shi ba walakin na kawami sai dai abinda ya faru mutane na ne idan talafu fi sha'in in suka samu sabani tsakaninsu a tauni sai su zo wuri na fahakamtu bai bainahu sai in masu hukunci fara biya kilal ne, to idan dai hukuncin nan kowane bangare sai su yadda sai su yadda da wannan hukunci to wannan dalilin sai yasa suke ce masa abin haka baban hukunci ko baban mai hukunci to shine sai manzo Allah ya masa ishara ya ce to kaga alhakam ai Allah shine mai hukunci ba hukunci gare shi yake komawa ya za a dinga ce maka kuma abin hakan sun baƙala da manzo Allah ya ce ma a hasana haza. amma ka wannan bayani naka yana da kyau sun makala sai ya ce masa malaka minal walat shin wai baka da 'ya'ya ne baka da ɗa kultili sai ya ce masa ina da 'ya'ya ina da shuraihu ina da abdullahi ina da muslim banu hali'in su 'ya'yan hannu ne hannu ibn yazid ya ce su 'ya'yan hannu ne yana nufin 'ya'yansa ne kala sai manzan Allah ya ce faman akbaruhum to waye babba a cikinsu. su Shiraihu sai ce shi ne babba kala sai manzan Allah ya ce fa ta abu shiraihun to daga yau sunanka abu shirai manzan Allah ya ku ya kashe wancan kenan abul hakam an soke shi babu kyau amma sai aka yi masa alkunya da ɗansa na farko shi ne abu shiraihun wannan sai nuna cewa ana yin alkunya sannan kuma alkunya yana daga cikin ladabinta mutum ya fara da ɗansa na farko amma malamai suka ce ba wani sai ɗan na farko ba yana ya ɗauko ko na nawa ne ma alkunya da shi amma dai abinda aka fi so wannan hadisin ya wuna a yi da na farko saboda kun gama zan allah ya tambaye shi wane ne babba cikin 'ya'yanka sai ya ce shuraihu sai ya ce mashi to an ta abu shuraihu mun gane kala fa'anta abu shuraihin wada alahu wa waladihi sai manzo Allah ya masa addu'a ya yi maɗansa kuma addu'a wasa mi annabi sallallahu alaihi wasallama ƙauman haka manzo Allah ya ji waɗansu mutane yusammuna rajulan minhum suna kiran wani mutum daga cikinsu abdulhajar abdulhajar abdulhajiri baban dutse ko bawan dutse afuwan bawon dutse faƙalin na biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya kira ce ce kai ma isu muka mai sunanka ƙala sai ce hajjari suna na bawon dutse ƙala sai manzan allah ya ce la wannan suna baya da kyau an ta abdullahi daga yau sunanka abdullahi daga yau sunanka abdullahi lokacin da sai na abu hurera ya zo zai musulunta manzo Allah ya tambaye shi ya sunanka sai ya ce sunan shi abdu shams shi kuma abdu shams bawan rana sai manzo Allah ya ce a daga yau sunanka abdurrahman sai sa mai suna abdurrahman duk sunan da za a raba da abdu to ba a raba sunan wani gaba sai sunan Allah amma yanzu aka same shi a suna da abdul hussein bai dace ba kuskure ne to sai manzan Allah ya sake mai suna ya ce to daga yau sunanka abdulhajari ƙala ya ce la'anta abdullahi ya ce sunansa abdulhajar ko manzan Allah ya ce la'anta abdullahi daga yau sunanka abdullahi ƙala shuraihu ya ce wa ina hani'an lamma hadara ruju'uhu ila biladihi to lokacin da hali'u ya gama kwanakinsa wajen manzan Allah za su koma su. a can nabi sallallahu alaihi wasallama sai tafi wajen manzan Allah faƙala ya ce wa manzan Allah akhbirni bi ayi shay'in yujibuni aljannata ya manzan Allah yana so ka gaya mun wani abu wanda in na aikata shi zai wajabta min shiga aljanna idan ya wajabta shiga aljanna ya kuma haramta shiga wuta kenan ya ce to ka faɗa mu wannan abu ƙara sai manzan Allah ya ce alaika bi husnil kalam ya ce to ina horonka zuwa ga husnil kalam kyautata magana kyautata zance mun gane kyautata zance ka dinga magana mai kyau magana da ta dace a shari'a ai manzo Allah ya ce alkalimu tayyiba sadaqatu magana mai kyau matsayin sadaka take sannan harshen nan da kake gani a hadisi manzo Allah ya mafi yawan 'yan wuta harshe ne da kai su har ma sahabin da yake fada ba haka yayi mamaci ya ce ya rasulullahi yanzu kana nufin za a kama mu da abinda harshen muke fada ya ce saki umuka ko me ya fi saurin kifar da mutum a kan fuskarsa cikin wutar jihannama in ba harshe ba saboda harshe shi ke faɗar maganganu na banza wanda suke kai mutum manzala ce mutum zai yi magana wani mutum zai faɗi magana maganan nan shi bai ɗauke ta da wani muhimmanci ba amma manzo Allah ce maganan nan za ta sirmiya da shi wutar jahannama shekara 70 to kaga kyautata zance yana daga cikin abin da yake wajabta wa mutum shiga aljanna musamman a zamani irin namu wanda yanzu zance yana nisa yanzu in kai magana da in kai magana tsakaninka da wanda kai mawani sai kuma wanda haga sai kuma wanda shi ya gaya ba amma yanzu kai ne za ka yi magana sai ka jiyar da duniya wannan maganar sai ka jiyar da duniya don ka faɗi abin da ba na daidai ba ka faɗi abin da ba na gaskiya ba zai ta yawo su kaga sai mai man da Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk yayi imani da Allah ya yi imani da rana ta ƙarshe in zai yi magana ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru da bakinsa to shi ne husnul kala sannan sai ya ce abu na biyu wa badlin da'am sai kuma baza ainihin abinci ma'ana bayar da sadaka ta abinci bayar da sadaka ta abinci mutum ya dinga taimakawa musamman ga wanda baya da shi da abinci to wannan shi ma yujibu aljannata yana wajabta wa mutum shiga aljanna lokacin da manzan Allah ya shigo madina ranar farko bayan ya baro maka lokacin da ya gudun hijira da ya shigo madina hudubarsa ta farko wadda ya a madina ya faɗi wannan ya ce ya ayyuhan nasu afshi salama bainakum wa ati'imut ta'ama tadkhulunal jannata bi salami Ya ce ya ku mutane ku dinga yada sallama tsakaninku duk inda musulmi ya gamu da musulmi ya mai sallama sannan ya ce ku ciyar da abinci idan kuka yi haka za ku shiga aljanna kuna amintattu haka bayar da taimakon abinci yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma yana wajen wajabta shiga aljanna musamman a lokaci na yunwa da karancin abinci da lokaci na annoba lokacin da mutane suke da tsananin bukatuwa zuwa ga abinci yancan can baya mun karanta babi ko babin ne wani babi akwai babin da makaranta na yadda musulmi ya kamata su kasance a lokacin da ake yunwa a lokacin da ake yanayi mai wahala to idan allah ya hore maka kai sai ka dinga taimaka ma wanda baya da shi da abincin da zai ci wannan ibada tana da lada kwarai da gaske allah ya samu dace wannan hadisin hadisi ne ingantacce yana cikin bukari ma abu dawud ya roto shi imamun nasa'i ma ya roto shi da ibn hibbana da sauran malaman hadisi malam ce babu kanan biyu sallallahu alaihi wasallama yujibuhu al-ismul Hassan. wannan babi zai karantar da mu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yujibuhu yana birge shi alismul Hassan suna mai kyau manzala yana so ya ga mutum an sa mai suna mai kyau suna mai ma'ana mai kyau suna mai daɗi manzala yana son haka shi yasa za mu ga manzan allah ya canza wa mutane da yawa suna ya canza wa mutane da yawa suna matarsa juwariya lokacin da ta zo sunan tabarra, sai ya sunanki ta ce sunan tabarra ta ya ce a wannan suna baya da kyau daga sunanki juwariya su za mu ga zan Allah ya zo ya canza wa mutane suna da yawa saboda mai saboda shi yana son suna mai kyau mala ya ce haddasana muhammad ibn al-musanna kala na salmu ibn kutaiba kala na hamlu ibn bashirin ibn abi hadrat kala ni ammi an abi hadrat kala ƙalan da biyu sallallahu alaihi wasallam man ya suku iblana habihi au ƙala man yi balligu iblana habihi ƙala rajulun ana faƙala ma isuka ƙala fulanun ƙala ijlis sun maƙama akar faƙala ma ismuka ƙala fulanun faƙala ijlis sun maƙama akar faƙala ma ismuka ƙala najiya ƙala an talaha ha. wannan hadisun an karɓo shi daga abu hadrat abu hadrat ya ce haddasa ni ammi ammina ya bani labari an abi hadrat daga abu hadradin kala ya ce kalin da biyu sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce manzan allah ya ce manya suku suku iblana hazihi wa zai kora mana wannan raƙumin namu wani raƙumi ne idan na sadaka ne an bada shi ana san a koro shi a kai shi inda za a je a tara raƙumin sadaka ko ana so a kai shi wani wuri a cikin sahabbai sai manzan allah ce to wa zai kora mana wannan raƙumin ya te mana da shi au ko ko cewa man ibla na hazi wa zai isar mana da wannan raƙumin zuwa inda muke so a isar da shi ƙalar rajulun sai wani mutum ya miƙe ya ce ana gani nan ya manzan Allah ba ƙalar sai manzan Allah ce to ma isu muka mai sunanka ƙalar fulanun sai ya ce suna na wani ƙalar ijlis sai manzan Allah ce to zauna ga sunan shi akwai wani abu cikin sunan sai ce to zauna sun makama akar sai wani ya miƙe faƙala manzan Allah ya tambaye ce kai ma ismuka kai kuma ina sunanka ƙala fulani shi ma ya faɗi sunansa faƙala ijilis manzan Allah ce kai ma zauna sun makama akar sai wani ya miƙe ya ce ma ismuka kai kuma ina sunanka ƙala najiyatun sai wannan na ce sunana najiya najiya ƙala an talaha ha, mazala ce to kai ne ka cancanta ko rashi saboda mai sunansa yana da kyau waɗancan sunansa akwai matsala mun gane a wannan sahabi najiya an ce sunansa najiyatu ibn jundabi ibn umair al-aslami ya fito da kabilar banu sahab mun gane to shi ne sai ya faɗi sunansa sai aka ce to shi ne wanda ya cancanci ya kora sai ya kora to a ba hadisin hadisi ne da ifi ta fuskar isnadi saboda a isnadinsa akwai hamlu ibn bashir ibn abi hadrat ko yana cikin marwayatan shi kuma rawi ne wanda sun ce ba a ma san shi ba haka imamu zahabi ya ce layu urafu ba a san shi ba to saboda shi rayu majhul ne shi sun ya sai aka rauna da hadisin kamar yadda mun sani marwayata hadisi dole zaman to sanannu albani dai ya rauna na hadisi waɗansu malamai suna ganin hadisi ne hasan amma shi muhammad nasir bin albari rahimullahu ta'ala ya tafi akan hadisin yana da rauni mala ya ce babu asurati filmashi babi na gaba zai karantar da mu asura filmashi yin gaggawa ko sauri a yayin tafiya yin sauri yayin tafiya mana kada ba a son musulmi ya dinga tafiya a hankali lagakai lagakai ana son musulmi ya zama to a tafiyarsa yana sauri saurin kuma ba sauri mai yawa ba zaman to yana tafiya kaba gudu kuma shi ba a hankali ba kuma shi ba sauri mai yawa ba to haka ake son tafiyar musulmi ta kasance wa salam na? Eh, babin da muka wuce? Hmm, hmm. Eh. ha ba kususiya ne na shi ba duk lokacin da aka samu suna baya da ma'ana an yi kuskure wajen sanya ma yaro ko yarinya wannan sunan to sai daga baya aka gane sunan bai da ma'ana mai kyau to ya halatta ana iya canzawa ba sai wani shugaba ba ko wani malami mahaifin ma sai ya canza in ya gane in za a canza kuma ba sai an sake yanka rago ba ba sai an sake yin taro ba sai a canza sunan kawai cewa za a yi towa ne an canza mai suna daga kaza ya koma kaza shi kenan ya halatta to wani ma za a ga abin sun mai da addini abin wasa yanzu kwanan nan na ga wani mutum nan wurin jibiya din nan wai yarinyar yar shi shekara ta ko nawa ne amma sunanta buhariya to yin saboda Buhariya ya bata musu rai sai ya canza mata suna ko mai da ne ne to kaga da jin wannan kasan jahili ne buhariya ba suna bane ba mai buhariya kuwa amma ya sanya maɗe shi wannan sannan kuma wadda za a canza sunan sai da aka yi taron suna aka raba goro aka yanka rago kaga duk wanda yana wani mudiliya shi jahili ne an canza buhariya ko an maida ta mine ne to yanzu dai ka sanya mata suna da ni ko fatima ne aka sa mata ko mine na shi? a to yanzu dai ka sanya mata dama can ba ka sanya mata suna ba to abinda zai baka mamaki kuma waje ana kallo a sanya ma yarinya wannan sunan ba wanda zai kwatanta mai cewa wannan sunan ba suna ba ne bai gyara hayariya ta tafiya da wannan sunan yanzu yare wajen shekarar ta shidda ne ko wani abu farko-farkon da ya hawan buhari ne aka haifi yariye ana murna ɗin nan lokacin buhari ya zai sai aka sa mata buhariya ga hauka ne ya dama tun lokacin allah ya sauke amma idan ya zama tu an yi kuskure kila ko mutum musamman wanda ya tuho daga wani addini ba musulmi ba ne ba ya zo ya musulunta wannan da ba za a sake mai suna idan sunan shi na can baya bai da ma'ana ko kuma musulmin ne amma a yi kuskure a sa mai sunan da ba bai cancanta ba kun san waɗansu kuma ma in suka buɗe al'ur'ani duk abinda suka gani kawai wata kalma ta al'ur'ani wadda ta sanya suka ji daɗinta ba san ma'anarta ba sai a dauke ta kawai sai a sanya ma yaro ko yarinya ana haku to wani lokaci sai ga jahilin jirgi to sai daga baya aka yi masu bayani aka ce to aiku wannan sunan farkon sama na shi da hausa a to ya barawo ke da ake yi ba ka wani barawo muhammadu sannan aka sake mai suna za mu zo mu ga sunayen da musulunci ya ce a ma yara da darajar sunaye za mu zo mu ga sunan da allah ya fi so a sunaye ɗaya ko ɗari za ka yawa za ka iya samun sunan da za ka sanya musu wanda shi allah yake so to duk ga sunayen da allah yake so ga sunayen musulunci malam yanzu wai wani zamani ya zo sai a talaliban sunaye kuma shi suna da kuke ji kaga ba haushe ma ya ce suna lamiri ne ko lamirin ne wallahi domin suna da kake gani in ka sama mutum sunan wani to in allah ya so ya da sai ka ga yaran nan inda da kyakkyawan niyya kai da wannan manufar wala sai ya ɗauko halin wancan na farko ɗin to amma in ba wannan kyakkyawan niyyar shi yasa ake samun matsala ko kuma ka zo ka sa ma ka, shi sa kullum ni nake cewa abinda ake yi babanka in yana da suna ka haifi da kana son ka sanya wa babanka to yana da kyau amma shi babanka wajen wa aka ɗauko mai wannan sunan ba wajen mai sunan ba to kai mata hango wancan ba babanka ba domin ai da yadda kake son babanka za ka so a ce baban ɗanka ya kwaikwayi halayen wancan mai sunan na farko nan dai kasan ya fi babanka halaye to ka kallo wancan na farkon saboda suna ne amma an kalli babanka kawai to sai suna ya taƙaitu ga babanka ɗin kaɗai amma ba zai tasiri ga wancan mai sunan na asali ba kun gane abin da nake nufi ko kuma a ɗauko suna a sanya sai kuma a zuwa ɓoye sunan me amfanin sa sunan in tun farko kun san ba za ku faɗi sunan ba ku samu shi amfanin suna a kira mai sunan da sunan ba a zo a ɓoye shi ba kuma inda ba alkunya za ku yi mashi alkunya ya halatta amma kuma a ƙirƙiro mai wani suna na biyu sai ga yaro an sa mai suna biyu sai ya samu confusion wani lokaci yaron shi kan shi ya kasa gane ba shi wanne ne sunan shi na ainihi <laughs> to allah ya sauki so shi ya sanya mai ahadari maganan nan da ya yi karka aikata aiki ko mun kankanta sai ka san hukuncin allah da allah ya baka haihuwa sai ka je ka karanta ko ka tambayi malamai menene a gunce hukuncen haihuwa a malamai sun yi rubutu ibn Kayyim al yana da littafi wanda ya tufatul maulud kawai yayi magana ne a kan haihuwa da abubuwan da ya kamata a yi ma yaro in an haife shi da wanda ake ma da wanda ake ma to Allah ya ba mu ikon gyara waɗannan kurakuran kullum za ka sanya suna yi ƙoƙari ka hango mai suna amma ba ku zo ku sanya ma yaro suna ba kuma ƙarshe daga baya kuma a zo a ɓoye suna kaga ba zai ci gajiyar sunan ba tun da an ɓoye walaikum salam na? na eh a ah, za mu zo suna yadda ba su da kyau nan gaba bari sai mun zo wurin malam ya ce babu sur'ati fil mashi na malam musa na na eh malam zane kana ji to ni ba ni ji ba eh yau kawai shi ke <laughs> na'am a hmm. ah, bai mai daidai ba ko kuskure ne in dai sunan daidai ne ai sai dai haƙuri sai dai in an gano sunan akwai ɓanda cikin shi to duk shekarunsa sai a sake mai suna eh, to ha to ayan kakalla shi yana daga cikin mushakin din da muke cewa bukari ba suna ba ne ba ba muna karanta sunan shi nan makullai ya sunan shi muhammad sunansa inkiya ce bukhara kuma da ake nufi ɗan garin bukhari gari ne to kai kuma ɗan najeriya ne sai ka sa kanka bukhari ina munasaba a'a shi ne aka yi maka bayanin sunan bukharin abin yake nufi ko wani shugaban kasa kake nufi a to shi shugaban kasa da aka sa buhari wajen wa aka ɗauko sunan ba wajen wannan buharin ba saboda salaha shi ne saboda shiwa Hmm, sai nake ce maka asalin sunan bukhari din ya sunan shi to suna ne kenan a'a me sunan bukharin da kake cewa kaga shi ma ba suna bane ba wurinsa? ka gane abin da nake ni to ashe mai sunan ma na asali shi ba suna bane ba kai ka zo ka sanya maka kanka wannan sunan in kana son ka sa sunan bukhari sai ka sa maɗanka muhammad to kuma za ka sa mashi muhammad ka kalli bukhari kalli mai sunan ba shi ne manzan allah ba shi ne abinda ake cewa amma muslim suna ne ko shi ba muslim bai da wani suna sai wannan muslim ibn hajjaj amma bukhari ba suna ba ne ba ka fahimta so akwai irin waɗannan sunayen mala yanzu ba muna da suna hurera ba a mata amma hurera fa mage take nufi domin shi mai sunan na asali ba abu hurera ba ne ba to da sai aka ɗauka hurera ya ce sake cewa ana cewa abu hurera baban hurera to hurera an ɗauka mace ce ya ce abu hurera sai sai daga baya ba a gano cewa ashe magi ce to sai ka zo ka sa maɗaya ka mage an canza ko za a canza ba sai a canza saboda shi abu hurera bai bai da wata ɗaya hurera magin shi ce ita wa ba sunan magi kenan da larabci ka fahimta to haka aka zo aka dinga suna in yi birge sai a ɗauka sai a sai amma kamata ya yi bincike amma in an sanya babu laifi misali amma dai ga abin da aka fi so a sanya ma yaro suna domin suna in dai bai ba da wata mummunar ma'ana ba to musulunci kuma yana karɓar shi da haka bukharin nan tun da bai ba da wata mummunar ma'ana ba musulunci ya karɓe shi amma dai kai ka sani ba suna ne ka samu ɗanka ba laƙabin wani ne kawai ka sanya mana ka to ashe gara ka bi sunan shi sai ya gano shi so an arga an sanya ma mutum irin wannan to ba za a ce a canza ba sannan kun shi bahaushe a falsafar shi saboda yadda bahaushe yake son manzan Allah to yana iya haihuwar ɗa goma da ya sanya mun suna muhammadu sai dai kawai a yi kowanne inkiya ko ba haka ba buharin ai muhammadu ne go? so asalin sunan shi a wajen bahaushe in ya sa mai yaro buhari sunansa muhammadu amma an masa inkiya ne kila don a bambanta shi da wani muhammadin a gidan kamar yadda ake waɗannan suna na kirga awwal fani salisu rabi'u khamisu ko a kaga ai muhammadu awwal ake cewa su an kaji irin waɗannan sunayen duka 'yan gidan sunansu muhammadu yanzu kawai an ba da lamba ne don a gane su muhammadu number one na biyu na uku na hudu na biyar shi ne kawai ma'anar su da kaji awwal mai sunan shi muhammadu in ka ji sani mai sunan shi muhammadu to sanda bahaushe yake wa manzan Allah shi yasa ya wa yaya goma gaba ɗaya diya sabga mun sunan muhammadu sai da aima kowa in kiya da lamba da iya gane su ashe kaga awwal asali ba suna ba ne ba mai asalin sunan Muhammadu sani muhammadu ne shi ma salisu shi ma muhammadu ne to don a samu sauƙi kawai makon a dinga cewa muhammadu awwal kawai sai a ce awwal ɗin ko lawal sani a ce sani salisu a ce salisu ba sai an kawo muhammadu ɗin ba amma kai in kayi bahaushe ne ka san bahaushe da kaji an ce sani ka san muhammadu sani ne mun gane to allah sa mu dace to sai malayin ce babu sur'ati filmashi a kunga bukari ya fara magana sunaye sai kuma kawai kawo maganar sauri a tafiya kaga kamar ba munasaba ko to amma shi a salon rubutunsa akwai munasaba to sai dai kila ba za ka iya hango munasabar ba haka da wuri sai an faɗi da tunani an tunani mai zurfi yanzu dai ya ce maganar sauri a tafiya قال البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال أقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونهن قعودا حتى أفرغنا سرعته إلينا فلما انتهى إلينا سلم ثم قال kad aqbaltu ilaykum musri'an li ukhbirukum bi lailatul ƙadar fa nasituha fiha bayni wa bainakum faltamisuha fil ashr al awakhir wannan hadisin an karbo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullahi dan Abbas yace aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam musri'an manzan allah ya taho da gaggawa shine mahallin shahidi manzan allah ya taho cikin sauri wa na hannu ku'udan mu kuma muna zaune ya suka hango manzan allah ya taho yana sauri hatta a faragna sur'atuhu ilaina har su saurinsa ya kawo shi zuwa gare mu falon manta ha ilaina sallama da ya zo inda muke sai mana sallama sun makali sai ce kad akbaltu ilaikum musri'an na nufato inda kuke ina sauri dalilin da yasa kuke yana saurin nan li ukhbirukum bi lailatul qadr ina son in ba ku labarin lailatul qadr ne a lokacin an gaya mashi ranar kaza ne lailatul qadr to sai zo yana sauri ya zo ya ce to kai lailatul qadr na rana kaza ne amma ya ce fa nasituha fi ma baini wa bainaku to sai da na zo kusa da ku ga na gaku kawai sai kuma na manta ranar to yanzu ya za a yi faltami suha fil ashirin awafin a ne ci gaba da neman ta goma ƙarshe <laughs> amma da za a ayyana ranar ne a kama suna ranar a ce kaza ga watan kaza ne da ya tilkadar to amma sai aka mantar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to yanzu abinda za a yi a dai ci gaba da neman ta a goman karshe na watan ramadana mun fahimta to wannan hadisin isnadinsa yana da rauni domin a cikin isnadin akwai kabus ko akwai kabus an kabus wa huwa ibn abi zubiyan shi malamai sun yi sabani a kansa amma walƙaulu bitan ifihi arjihu sai dai magana malaman da suka ce mai rauni ne tafirin jayi abu hatim da waɗansu malaman hadisi sun ce ba a hujja da shi ibn hajarin askalani ya ce fihi linun yana da rauni amma in ka cire shi to sauran mazajen hadisin duka sun inganta mun gani to amma akwai wata ruwaya ta abu huraira shi yasa na ce isnadin shi ne bai inganta ba amma matanin ya inganta akwai ruwaya ta abu huraira allah ya kara masa yarda wanda a ciki yake cewa an nuna mu manzan ai ce manzan allah ya ce mana an nuna mana an nuna masa daren lailatul qadar a mafarki to lokacin da ya farka fa sai manta ranar da aka yi ce ku neme ta a goman karshe a wutari na goma karshe wannan hadisun yana cikin yana cikin musulun yana cikin sayo musulun don haka wannan batun sauri ɗin suka ce shi ne bai inganta ba amma cewa an gaya wa manzan allah dare ne kadar ya manta wannan ya inganta mun fahimta to ko manta da ya yi wata hikima ce ta ubangiji don a kara buɗa wajen neman ta ɗin ke sa za ga an yi saɓani wajen ayyana daren fi kadari waɗansu za su ce lokaci kaza ne waɗansu ce kaza ne waɗansu kaza ne maganganun suna da yawa ibn hajjiran askalari ya kawo su a fatih bari maganganun da aka yi din suna ɗan yawa ƙware da gaske malin ya ce babu a habbul asma'i ilalla a habbul asma'i ilalla a habbul asma'i ilalla azza wa jalla wannan babi na gaba zai karantar da mu sunan da allah ya fi so a cikin sunaye sunan da allah ya fi so قال البخاري حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أهدكم خبث النفسي آه ماذا بأخو حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام ابن سعيد قال أخبرنا محمد ابن مهاجر قال حدثني أقيل ابن شبيب عن أبي وهف وكانت له سهبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن wa asdaquha harithu wa hammam wa aqabahuha harbun wa murra wannan hadisin an karbo shi daga abu wahab waye abu wahab sai ya ce wa kanan lahu suhuba sahabi ne yana da yana da suhuba yana da sahabantaka to kaga cewa sahabi ne shikenan yanzu ba sai an gano ma kowaye ba abu wahab da alkunya sa a kira shi anin biyu sallallahu alaihi wasallama ya karbo daga ma'aiki shi kuma kala manzan Allah ya ce ta mu bi asma'il anbiya ku sa ma 'ya'yanku sunayen annabawa sunayen annabawa ibrahim isma'il ishaq ya'ub nuhu salihu isa musa suna annabawa ne yanzu ba ka ga ai ba a sa suna annabawa su sai ko wani yaro an haife shi yaro ne baban shi ce nuhu za a sa shi aka yi ta rigima gida da matan ta ce ai tsohon suna ne sai tsohon suna da wani tsohon suna suna annabin da ya tsohon wai nuhu wai suna tsahi ne yanzu yara yana nan khalifa ake ce shi. a ah, sun sami wani suna khalifa sun sami wani suna khalifa amma nuhu <laughs> suna annaban allah a ce sunan tsoho ne to shi yaron ba tsohuwa zai ba wata rana <laughs> allah samu dashi to manzala ce ku sa ma suna annabawa zakariya ga suna annabi ne zakariya sai ya ce amma wa habbul asma'i ilalla amma sunan da allah ya fi so a cikin sunaye sunan da allah ya fi so a cikin sunaye akwai abdullahi da abdurrahman abdullah da abdurrahman su ne sunayen da allah ya fi so da haka malamai suka ce a sunayen maza sunan da suka fi daraja wannan sunayen guda biyu abdullahi abdurrahman su ne daraja ta farko masu bi musu sai sunan da aka raba da sunan allah kamar abdulaziz kamar abdulrazak kamar abdulfata waɗannan sunayen kaga da in an raba su da sunan allah su ne daraja ta biyu to kaga ko ya nawa sunayen allah guda nawa ne suna da yawa ha ko ya nawa za ka haihuwa kana da sunayen da za ka iya sa ma yaranka daraja ta uku sai sunayen annabawa su ma sunayen annabawan mataki-mataki ne sunan manza Allah shi ne farko a cikinsu daga nan sai sunayen sauran annabawa annabi ibrahim afuwan sai sauran sunayen annabawa ulul azmi minar rusul daga nan sai sauran annabawa da daraja ta gaba sai sunayen sahabbai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa ka ko 'ya'ya za ka haifa za ka iya samun sunan sahabi wanda za ka yi ɗaukowa ka sa ɗanka to bayan sunayen sahabbai daga nan sai sunayen da suke da larabci aka yi faɗe su kuma suna da ma'ana mai kyau ko da ba a sami sunan wani sahabi na irin wannan sunan ba to babu laifi ana isa mai yaro amma shine daraja ta ƙarshe a cikin sunaye sunayen mata kuma sunayen da suka fi daraja matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha a sunanta Khadija Ummu Salma da dai tana da suna akwai sunanta ne sunanta na ainihi Ummu Salama sunanta na ainihi na a Ummu Salama din a ba ce hindi ba ya suna ummu salama na yanka na? amma dai kun san ba sunanta ne ummu salama din ba sunan al salama alkunya ce amma za a akwai yarinya ummu salama ko babu nikinan ne aka sa mata ba suna ba ne ba ita salama ɗin ɗanta ne sai ake mata alkunya da shi to sai a ɗauka sai a sami yarinya ummu salawa ko a sa mata ma umma kawai to ummawa amma ummu kulsum wannan suna ne mai zaman kansa akwai ɗiyar manzan allah sunanta kenan amma ummu salama alkunya ce ummu aiman alkunya ce ummu ruman alkunya ce su matan da ke da wannan suna suna da sunansu na daban wanda shine na ainihin wannan alkunya ce ake mun saboda 'ya'yansu to idan kana son ka sa sunan ummu salama sai ka kalli meye sunanta na ainihi din sai ka sa ma yarka babu laifi ka iya cewa a mata alkunya da ummu salama <laughs> salama me salama eh su waɗannan sunayen suna da matsala ko da yake ba a san ana faɗin matsalar suna da za a taɓa wani mai suna irin waɗannan sunayen su kaga salama bara'atu baraka rahama cusu duk abinda da ake ji musu tsoro bakin mutane idan a gida akwai baraka albarka ake nufi sai aka zo aka ce gidan baraka na nan sai aka ce ai bata nan to ana jin tsoron wannan bata nan din nan kada ya kori albarka daga gidan salamatu da nan bata nan to ana tsoron kada aminci ya bar gidan to wannan bakin shi malamai suke gudu sai suka ce irin waɗannan suna makaruni ne sanya su a za mu zo mu gan suna gaba mun ce mai sana ce yanzu a sake wata suna ba sai dai an ce tana nan a yi wata hikima a ce tana nan amma dai ta ɗan hita amma malamai suna tsoron cewa ba ta nan ɗin nan saboda kada wannan bakin ya kama sai albarka ga tabar gidan sai abinci ya bar gidan kushe sa malamai sai suka ce su makaruhi ne a sanya su so kaga wannan sunayen su Allah ya fi so Abdullahi Abdurrahman Allah ya baka yaya maza ka yi kokari ka sanya musu wannan sunayen eh a'a shi yasa ce, kada a canza sai dai in an zo neman ta kada ji abinda malamai suka ce idan aka zo neman ta dai to kar a ce ba ta nan domin aka ce ba ta nan an ce rahama ba ta a gidan tushe sa sai da yi hikima kamar yadda aka saɗe ko a ce ta je ta dawo ko a ake ta allah sabu dace ba shi ne abinda nike cewa shi abinda mai ahalari ya ce dama duk abinda za ka yi je ka tambaya mai allah ya ce so lokacin da allah ta'ala ya ba ka ɗa to yana da kyau ka tuntuɓi malamai ka ji me ya kamata a yi a yi shawara da mahaifiyar ita ma na shawara da ita wajen sanya suna a yi shawara dai a samu wani suna wanda ya kamata a sanya amma kada a biya madadin suna ko kyale-kyale ko wani abu kamar haka nan to wani lokaci shi kuma akwai akwai wani gida da na gani kare ka san za a buga da mijin da mata wajen sa suna domin shi mai gidan wanshi shi ne ya rasu ba zan faɗi sunan ba da ya rasu yi wannan lokacin sai aka yi mai haihuwa sai ce shi kenan wane ya dawo to ta ina ya dawo wai sai a sanya ma wannan yaro sunan wancan nashi wanda ya rasu ita kuma ta ce wallahi ba ta son wannan sunan matan to nan aka dinga rigima ya ce shi sai an sa sunan wanshi ita kuma ta ce wallahi ba a sa wannan sunan daren suna yadda ka san a buga haka dai aka samu da kyar aka yi sulhu shi mijin ya ce to ya haƙura ya bambata ta sanya sunan da take so sai ta sanya sunan da take so da abin da ya kamata a kalla shi sanya duwan shi ke ja wannan wanka ya rasu allah ya ji ɗanshi sunan shi kake so a sanya to kalli mai sunan na asali kaga yanzu da ya zo ya ce mata za mu sa wannan suna ne saboda annabuwa ne ta ce ba ta sun suna annabuwa ne ba ma sai cewa na ta ce ba ta so don kuma an samu wani mai sauƙi shi dama da ma'ai sai ce matan ke ki samu sunan da yake so ki sanya mashi sai ta je ta samu suna wani ma kuma sai ya ga sunan ma kamar waɗansu sai a ce an daina yayin shi ya za a yi kamar suna akwai sunan da na san an yi yaron hayanzu yana da, shi abinda ya faru an haihu mijin bai da komi har ranar suna ta zo bai da kokobo wanda zai je ya so abin da za a yanka ya rasu inda zai sa kai shi so ranar sunan kawai sai ya shigo daki kawai ya kwance shi yana ta tunani kawai to sai matar ta zo ta ce wai kai mai gida ya za a yi da sunan da ne ce ke wala ba abin yanka to ita matar ta wuce ta bubbuga ta samu a tinkiya aka zo aka yanka wajen kare goma ba a sa ma yaron suna ba to an yanka ta shiga ta ce to wai kai an samu tinkiya wani suna za a samu shi to ya ce to ni da bari ya samu abin yanka ba ta ce ayi ai ka ne a dai samu wani suna a sanya mai to irin cikin wasa haka sai ce ke ku ce ko wa a sanya shi <laughs> to ai u ba su da annabi ne ba zakariya ne <laughs> wala aka sami wani suna to sai siya ga wani ce to ai yaron nan ya yi sa'a wallashi domin zakariya babban suna ne babban suna ne kawai dai kokarin da za a yi kada a lalata mai suna a dinga ce mai wani zakariya ko ya uba kawai <laughs> to kaga akalla dai shi mijin ba a san manufar shi ba shi dai bai da wani dangi wani zakariya kawai dai haka nan wasa ne ko wani wasu wasu ta baya dai kawai ce kawai ke yi ko zakariya a tsawai to idan an samu in an maka haihuwa kamar wato ni abin da yana da sauƙi bira aka faɗa mana to da ka tsaya ma wannan sunayen ko haihuwa nawa za a yi maka ka huta in mace ce sunan matan manzan Allah sai sunan 'ya'yan annabi sai sunayen sahabbai to wani lokaci shi mutum ma yana son ya zo da sunan da yake baƙo a ce gidan shi aka fara jin wannan sunan ko kuma mai wahalar sai ga wai birgewa ce eh. hmm. ana yin haka eh idan an samu sunan mai kyau ne ba laifi sai a rungumi wannan suna a amanna da shi na ga irin wannan shi ma wani kawai ne ma mun je suna aka haifi yaro kakan shi ya zo ya ce dole idris za a sanya mashi su kuma yara suna ganin idris din nan ha ya zama an daina yi shi da an zuwa ce waya suna jayar sai a ce idris a ce da su abin mai matsalar idris annabin allah ne ba <laughs> suna annabi ne sai ba matsala wanda ya yi sa a yaran nan allah ya sa ya biyo annabi idris a halayensa ba shi kenan ba to kaga inda iyaye sun ce dole ga sunan da za a suna in sunan lafiyayyen suna ne wani ba wani abu sai a fi ko da ba a yayin sunan kamar yadda ake cewa ya eh, ana ɓata suna to ni abinda nake kallo ban san ko wajen ina ne ake samun wannan ba hmm. <laughs> <laughs> <laughs> eh shi ne da haka ake yi haka ake yi sai mutum ya daji in ka daji idan mutum ya taso ni na sha gani waɗanda suka canza suna su ba wai su sake suna sabo ba a ƙila da ana ce musu wani suna daban su tashi su yi ƙoƙari su mai doma kansu sunansu yadda yake na ainihi din kama wanda ake ce mai idi din in ya tashi zai ce ya dawo da idris idris a riga ce mashi idris din duk da dai waɗansu ba za su ce ba amma dai <laughs> to aishe sanya ba a son a sa sunan da za a lalata galibi iyaye ke wannan in an ce ibrahim ɗin tuki da sunan wani ne cikin iyaye to sai a ce a ɓoye sunan sai a ce mashi iro to shi ko ba haushe ka rasa munasabar ibrahim da iro ni ban ga wata kamance ce da ya suka yi ba <laughs> a to me mai aka yi summarizing a ah, shi ne ce shi aika mai ibrahim in kai na wajen daura ibrahim suna ce mai ibra kaga kamar wannan kana ya cewa ragewa da ne amma wannan ibrahim aka ce sai aka ce iro aka gaba wata kamance seniya wadda za a ce a rage wani abu kamar shehu ne kaga shi a wajen bahaushe duk usman saboda dan fodiyo to kaga ji irin wannan an kallo dan fodiyo a kallo sai na usman ya fi a kallo dan fodiyo to shi ba haushi a wurinsa duk in kaji an ce shehu to usman ne sunan na ainihi sheik ne sheik bin fode a ake cewa ko to sai aka cewa shehu sai ba haushi ya ce shehu ga dai sunayen nan da yawa za ka ga ba haushi shi yana da sunayen shi duk suna zai iya kirkira shi ya raba da wannan waɗansu nan sai ga an ɓata su waɗansu ya ga an juya musu ma'ana to inda mun allah ya bamu mu yaya mun sanya mun suna mai kokari mu rike wannan suna in ka san suna ba za a iya fadin shi a gidanka ba ka sanya ka sanya wanda kowa zai iya fadi. sana al'adar bahaushe din ta ba da gudunmuwa kun san da al'adar bahaushe ba a fadin dan fari musamman iyaye mata da dan fari da ɗiyar fari su ba a kama sunansu saboda mai saboda ana jin kunyarsu sai kuwa an sanya mun sunan to dole sai an samu wani suna wanda za a gina masu to wannan al'adar mata ɗin yi tasiri amma dai yaran yanzu su ba ruwansu da wannan suna kiransu to kuma hakan shi ya fi kyau a kira su ɗin ƙwarin shira na Mm. shi akwai tazkiya duk sunan da cikin shi akwai tazkiya ba a san shi ba makaruhi ne sanya shi ka kamar shi yasa in ana kama sunaye kaga su dini dini din nan shamsuddin nuruddin zahardin makaruhi ne sanya ma yaro wannan sunan akwai dini ya haƙuri haka malamai suka sai makaruhi ne to duk sunan da yana ɗauke da tazkiya tsarkake mai suna musulunci ba ya san shi saboda ayan ce wala an fusako. ka gane to ka ce khalil khalilu man shi da annabi ibrahim lahi ne sayyidina abubakar mai manzan Allah ya ce law kuntu muttakhidan khalilan a ababakarin khalila abubakar bai samu wannan sunan ba sai yanzu yaro a zuwa a sanya mai khalil nawa kaga an yi taskiya kuma an yi mubalaga a taskiya ne ire-iren waɗannan sunayen ba duk sunan da yake ɗauke da taskiya shi ma ga mai sunan nan ne su bara'atu suka shigo ciki akwai taskiya ciki ko to ba a san wannan sunan shi ma makaruki ne na kalifa eh khalifa nawa <laughs> to ai shi ne yake cewa shi ɓoye sunan mai da shi tutun da ba a san a haɗi sai a bar sunan ba sai an sa ba ko kuwa mai amfanin suna to sai kuka sa kuma suna kun ce kun sa suna amma kuma ba a so a hili to ai haƙuri da shi mana ai haƙuri da shi abinda ke kawo wannan tunani na cewa barin sanya ma yaro na sunan mahaifi ana ganin kama wannan girmamawa ce to shi ne nike cewa shi asalin suna ana sanya shi ne don neman albarkan mai suna duk sunan da an sanya albarka ake nema ta sunan ko mai sunan to idan za ka nemi albarkaci wajen mai suna da waya kamata ka nema mai sunan na asali to shi ne sai ya ce babu laifi kana ya sa sunan babanka amma a wajen sanya sunan kai a mahangarka a tunaninka ko a ka ta zuci karka hango sunan baba hango sunan mai sunan na asali sai ɗan ya ci gajiyar sunan ya samu albarkacin sunan ka gane malamin sun su duk sunan da ake ganin cewa ya yi nauyi a gida ba za a iya faɗin sunan ba to bai kamata a sanya shi ba na mutum shi na'am ya ce ba su wanda ya suke so ya samu wani a sai dai ne ya suka tafi kace su da laifin da sai dai a sa su yi mahaifin su suka dage haka to har sai yaya suka shiga ciki kai da kai a sassan eh shi ne sai idan iyaye sun shigo asalin da ya sa suna mahaifi shi ke da wannan haƙƙin wanda aka yi mahaihuwa shi ke da wannan haƙƙin mahaifiya tana da haƙƙi amma haƙƙi na shawara ne da ita to amma idan iyaye sun shigo ciki suka ce su ga abin da suke ganin za a sanya to sai na ce inda sunan yana da ma'ana babu lafi sai kai kai haƙuri sai a sanya su ba suna cewa ba su suka zaɓo sunan ba eh. a'a saboda wankin ya ce lallai ne sai an sa wani sai a kira wani ai eh. eh, shi ne a tun da iyayen sun shigo ɗin ciki kenan kawai abin da za ka kalla sunan yana da ma'ana idan suna ne mai kyau sai ka sanya mishi, amma lokacin da za ka sanya kai ka kallo mai sunan in kawo baya da ma'ana mai kyau sai kai bayani ce to wannan suna yana da matsala ta kalla yana da matsala kaza na na mm. suna ne ban ji ba hmm. ko me kowa a bana ji abin da ke cewa a ita hindatu sunanta hindatu sunanta tana da ɗa ai baka nan maka yi magana alkunya mutum yana da suna ya halatta a kira shi da alkunyarsa ka gani alkunya shi ne kamar a ce baban wani ka ba wani suna ne aka zo aka sanya mashi daban ba to wannan babu laifi ita alkunya ko daga ga ka nan to ana iya kiranka da alkunya muka ce har ma waɗansu za a ga alkunya su ta rufe sunansu kamar sayar na abu huraira kaga alkunya ce ta rufe sunan shi kamar ita Umu salama ɗin Umu salama na ƙani ne alkunya ce amma ya rufe sunanta ka gane ba in alkunya ce babu laifi shi yasa da ce in an sanya yaro ɗin an ji sunan shi yana da nauyi to sai dai a sa mashi alkunya a ce mashi abuwa ne ko umuwanci in mace ce

me yasa za ka sa maɗiyarka me amfanin suna ba a kira mai shi da shi ba to sai sunan nan kun sanya amma kuma ba za ku iya kiran sunan ba saboda sunan yana da nauyi a gidanku a sai ku sa mai sauki wanda za ku iya kira ba cewa ne babu kyau ba cewa ne kamata ya kusa sunan da kowa zai iya kiran ɗanku da shi ka gane sannan kuma na ce shi suna albarkar suna ake bi yanzu misali mutum ne sunansa usman baban shi sunan shi usman sai yana son ya sa maɗan shi usman yanzu da ya ɗansa ya biyo sai na usman da ya biyo baban shi wanda ya kamata a ce ya fi so to wajen sanyawa kalli sai na usman ya zamanto niyyarka da manufarka na samu wannan yaron suna saboda sunan sayin na usman ne kana fata allah ya sa yaron nan ya ɗauko waɗansu ɗabi'u irin na sayin na usman bai fi dacewa ba ya fi dacewa haka kaga kaci kaci riba biyu kenan ka kwaikwayi sunan sayin na usman kuma ka kwaikwayi sunan babanka wai ya kira suna to sai ya kira shi da wani suna an sun sanya mai wani suna ko kalifan da ake cewa ko mine ne sai a cika ko baban gida sai a cigaba da ce mashi ya za a yi sai a cigaba da ce mashi ka gane sai a cigaba da ce mashi a yi dama abinda muka ce ba an ce haramun ba ne ba amma dai ga abinda ya fi dacewa a ce an yi sai a gaba da haka <laughs> ina malamu za eh na'am na a ai gara domin idan baba akwai shubaha ko da ga wannan ko ana mai kada da shubaha shirya su gane ce mai baban gida din hmm. wace nana kaga wannan nana da ake cewa hausa nana ku nana me nana eh a <laughs> ah, shi ba haushe galibi yakan kamar yadda ake ce ma Ah, kamar sahabbai kunga sahabbai ana cewa sayid na wani sayid na fulan sayid na wani sayid na wani to su ko mata sai ake cewa na na khadija na na aisha na na wanci kaga sai dinnan da ake a girmamawa ce ga shi sahabi din to ita na na mai asalinta eh ba dai larabci ba ne ba da daya ba kuma hausa <laughs> ba ba ba larabci ba ne ba hausa ba ba amma ma'anar tana da kyau girmamawa ce yaren mali ne wani yare ne na mali su suke cewa na nana kamar sayyida ke nan da larabci to sai ba shi ya ara mai kuma a ce sayyida khadija sai a ce na na khadija sai a ce na na aisha ko? wani sunan kuma daga isra'iliyat ake ɗauko shi cikin labaran yahuda ake ɗauko shi kamar ko da ke ba da ya sa ta kawo su <laughs> sannan akwai sunaye na mala'iku su wannan akwai sabani ana yin kamar jifrin kamar mika'il aka haka akwai sunayen mutane haka amma kuma sunayen mala'iku ne an yi sabani wannan waɗansu malamai suna ganin ba za a sama mutum suna irin na mala'ika ba waɗansu malamai kuma sun yi rangwame sun ce ana iya sa tuka ga akwai waɗanda Hmm. a shi ne na tambaye shi ne ba na firdausi a ba ta aljanna ce ake nufewa firdausi ita ma fulawa ce nau'i ne na fulawa shi ba <laughs> to allah ya sa mu dace daidai za ka sa suna kaka bi kyale-kyale

Eh. a ayo ai kana da zaɓi da ce mun kai ya halatta a sa suna musulun a musulunci ana sa suna yanzu da mun karanta musulun ko gaban manzan Allah an ce sunan wani musulun kaga inda sunan bai da kyau da manzan Allah ya ce ya ba a sa suna musulun shirin da manzan Allah ya nuna cewa an tabbatar da sunan so kaga suna ne mai kyau ana ya sa mutum suna musulun to sai ka ce ai wani a yau to dama bai kawo na haƙuri da ba cewa aka dole sai ka sa musulun ba ai ba magana haƙuri ciki kana da zaɓi sai ka za a ba cewa aka yi dole sai ka sa mai musulun ba <laughs> a ba ka sani Allah samu da so bari mu ida wannan hadisin ku muna da sauran kalma biyu to ya ce sunan da Allah ya fi so abdullahi da abdurrahman wa asdaquha harisun wa hammamun sanan sunan da yafi zama gaske akan mai sunan akwai sunan haris da hammam haris alkasib yake nufi mai sana'a shine ma'ana haris mai sana'a mai yin wata sana'a to ya kaga wannan suna yana zama gaskiya akan mutum domin duk mutum yana da sana'a ko ba haka ba kaga ya yi daidai in an ce mashi harisu kila yana sana'a aikin manomi ne ko direba ne ko ma'aikacin gwamnati ne duk sunan shi haris a shekaru shi suna ne wanda yana dacewa da sunan wanda aka kira da shi sannan sai hammam hammam kuma shi ne mai himma nufin yin wani abu kullum mutum cikin kudurin yin wani abu yake a gance mai hammam shi ma suna ne wanda yana zama gaskiya akan mai sunan wanda yana babu lafi ana isa mutum sunan haris da hammam sai ya ce wa aka bahuha amma sunan da ya fi muni a wajen allah su ma suna ne guda biyu akwai harbun yaki a ga asa mutum harbu yaki ya dace hmm? na? bai dace ba to amma kaga akwai sarauta magayaki ko akwai ga yaki akwai wani abu da yaki haka to wannan asa sa mutum suna harbun yaki ko kuma murra ɗaci wannan suna allah baya ya san su guda biyu ɗaci da kuma yaki kamar yadda na ce muku suna tasiri yake akan mai shi aka sa mutum suna harbu yaƙi to yana iya girma ya zama mai zubar da jini ko wani abu kamar haka nan saboda tasirin sunan aka sa mai ɗaci kuma yana ya tashi ya zama mai ɗacin rai ko wani abu kamar haka nan saboda sunan yana tasiri akan mutum kamar yadda muka faɗa kamar yadda za mu gani na gauta waɗannan sunan guda biyu allah baya son su da haka duk sunan da yake ɗauke da wata mummunar ma'ana to wannan sunan Allah bai san shi in an sa mutum shi akan kuskure ana iya san zama shi. hadisi na ƙarshe ce haddasana sadaqatu qala na ibnu ibnu uyayna qala Haddasa ibnu al-munkadiri an jabir qala wulida li rajulin minna gulamun fasammahu al-qasima fa qulna la nukannika abal qasim wala karamata fa ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sammi ibnaka abdurrahman wannan hadisin daga jabir dan abdullahi yace wulida li rajulin minna gulamun an haifa ma wani mutum a cikin mu namiji fasan mahul qasim sai ya sa mai suna al-qasim akwai suna kasim a yau kaga shi ma al shine sunan kawai ka ce mai kasimu ka lalata suna <laughs> alkasim shi ne suna to sai aka sa mai wannan suna alkasim <laughs> to faƙulna sai mutanen unguwa suka ce kai ka sa ma ɗanka suna kasim lalukan ni ka abal kasim to ka sani mu dai ba za mu ce maka abul qasim ba domin idan ka ce mai abul qasim alkunya ta zo daidai da alkunyan manzan Allah mun gane akwai yiwuwar wata rana ya je wajen manzan Allah wani ya kira shi sai manzan Allah ya dauka shi ake kira don za mu zo makaranta nan gaba wani ya zo ya kira wani abuwan ana ce mashi abul kasim ce abul kasim sai manzan allah ya juya ya ce a ba da kai nike manzan allah da wannan nike to shi ko manzan allah shi ɗaya ne a duniya sai aka ce to kai wannan alkunyar ta ka bata ba a cire ta manzan allah shi kaɗai ne abul kasim a duniya so ko da yanzu ka haifi ɗa alkasim to ba za ka yi alkunya da shi ba sai dai ka ɗauki na ƙanan shi sai kai alkunya da shi kamar yadda za mu gani nan gaba to shi da ya sanya su abinda mutane suka dauka ya sanya ne don a dinga ce mashi abu kasim shi to shi sa tun a lokacin sai suka ce to kai mu ba za mu taba ce maka abu ba ka san wannan sannan kuma wala karamata in ma kayan ne dan samun wata karama ba wata karamar da ka samu to shi kuma da ya ji an ce haka fa na biyu sallallahu alaihi wasallam sai zai fada manzon Allah faƙali sai manzo Allah ce mashi sammi ibnaka abdurrahman ce to kai baya alkunya irin tawa sama ɗanka suna abdurrahman sai a dinga ce maka abu abdurrahman ba shi ke na huta ba sai aka canza sunan wannan yaro daga ƙasim sai aka maida mashi abdurrahman don shi wannan a dinga yi masa alkunya da abu abdurrahman maimakon abul ƙasim mun gane so wannan kaga ya nuna mana da dai cewa abdurrahman suna ne wanda allah ta'ala yana son shi saboda manza allah nan da zai canza sunan sai ya zaɓi abdurrahman sai ya zaɓi sunan abdurrahman sai ya sanya ma wannan yaro <coughs> allah ya samu dace to ina gani anan za mu tsaya idan allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babu tawilil ismi ilal ismi babu da zai karantar da mu ana iya canza suna zuwa wani sunan. in an gano suna yana da matsala a canza wannan sunan a canza mai sunan suna insha Allah ta'ala muka ce na mm. eh. abu abu kasim to ina aka samu abu kasim din shi ce ina aka samo shi wannan kuskure shi sunan shi alƙasim ɗanɗan manzan Allah ne to idan ka ce abu me kake nufi baban ƙasim ke nan wa kuma mun ce wannan alkunyar wani bai amfani da ita sai manzan Allah shi kuma yaro an sami shi abu ƙasim kuskure ne bai kamata inda sunan kasim aka ɗauka sai a ce mashi alkasim ko abinda ba washe yake cewa kasimu bai kamata a ce ba a sanya mashi alkasim ɗin shi shi ne abinda ya fi dacewa ka gani yana daga cikin fa'idar sa ma yaro suna mai kyau kamar da za mu karanta nan gaba a lahira ma sunan duniya da shi za a tashi to sai ka je da suna mara kyau a aljanna ya za a dinga kallon ka <laughs> to shi sa ake son a dage a sa ma yaro suna mai kyau ko yarinya suna mai kyau yadda ko an je lahira in aka kira sunanta ba za a je wata matsala ba <laughs> mm. eh, shi ne da muka ce suna lamiri ne suna lamiri ne tabbas suna da kake ganin sa yana da tasiri sosai akan yaro yana da tasiri sosai to shi sa ake sa a samu suna mai kyau mai ma'ana sunan da zai amfani shi yara ko yarinya ta kuma wannan kuma yana daga cikin haƙƙin iyaye haƙƙin ɗa ne a wajen mahaifinsa ya mun karanto a bako ya sa mai suna mai kyau wani ya kawo ɗanɗan ya kawo ƙarin ɗansa wajen sai na umar lokacin yana kalifa ya ce ɗansa bai masa biyayya ya ce aje a zo da yaron da aka zo da yaron ya ce to yaro ka gababanka ya ce ba ka yi masa biyayya me ya sanya yaron ya ce to ai shi wannan mahaifin nawa bai kula da ni ba bai wani haƙoƙina ba ya ce na farko dai ya kamata a ce kun sai yana daga cikin haƙƙin yaro a zaɓa mashi mahaifiya ta ƙwarai da haka shi haƙƙin ɗa yana farawa ne tun kafin ma a auri mahaifiyarsa duk mahaifi tun da ya san in yayi aure za su haihu to ya san wace ce wadda ya kamata ta zama mahaifiyar 'ya'yan shi ko shi ne ya manza allah ya ba da shawara ko tun kahul mar'atu li arba'in ya ce fa'alaikun bi za ta di ita ce ake aure ita ce wadda in ka aure ta za ta iya ba 'ya'yanka tarbiyya irin ta addini to mafi yawancin iyayenin suke yin kuskure ba su kallon wannan lokacin kawai suke kallo yanzu ku kalli bukukuwan da ake waɗannan yaran da ake aure yanzu ya zama yayan kirki bayan su wajen a wajen bikin auren nasu ma an yi saɓon allah yanzu wannan auren da za a yi gidan buhari kaiwa za a wannan auren ya albarka yaran da suke shiga gara shiga arna a coci da shigarsu to duk a gama wannan yanzu sauran wajen sati biyu a bikin amma tun ya rage wata daya a bikin ake ta programs kullum da abin da ake da almubazzaranci wani taro da suka yi nikon da aka dolas aka dinga likawa dolas ana fama da yunwa ana fama da fatara to kaga duk waɗannan waɗansu abubuwa kai kaga da ganin wannan kai kasan ba uwa kirki ba ce ba ba uwa kirki ba ce ba to sai manzan Allah ya ce idan mutum zai aure ya auri wadda za ta zama mashi uwa kirki to shi wannan yaro sai ya ce ni mahaifina bai man haka ba kaga tun daga na an samu matsala sannan ya ce abu na biyu bayan an haife shi da ya zo sanya mai suna sai ya sanya mai wani suna mara ma'ana ya tambaya ce ce wani suna ya sanya maka ya ce tartsatsun wuta spark to ina alheri wajen spark eh <laughs> sai na umar ce to lalle kai ka jawo makanka wannan kai ka jawo makanka ashe ka ga suna yana da muhimmanci to ka dage ka zaɓi suna mai kyau wanda duk inda aka shiga baka jin komai kuma ko lahira ya tafi da yaron na ya tafi yaron na ya tafi da sunan na ya san baban shi ya mai zaɓin suna mai kyau shi ne abinda ya kamata mu sanya a gaba ba birgewa da su ba wani wanda za ka birge da suna to ga ƙoƙarin ƙoƙarin a birge sai ga an zo an yi ɓanna a zo a rasa yadda za a tare ɓannan nan shi yasan yana da kyau mu kula da al'amarin suna din nan mu kula da al'amarin suna mu zaɓi suna mai kyau mai ma'ana mu nemi tabarrakin sunan mai suna wajen sanya ma yaran suna ba birgewa ba ko wani abu kamar haka nan mm. aka zo aka sai su jinkina sunan yaron da ranar aka yi da suna ce mutum wannan al'ada ce al'ada ce al'ada ce ta bahaushe shi ma al'adar bahaushe ɗin a yadda yake yi idan an haifi yaro ne kafin sunan shi ya zo ranar suna to ya za a dinga ce mashi to sai a kira shi da wannan sunan na rana amma da ranar suna ta zo aka faɗi sunan shi na yanka sai a jingina wancan to idan aka yi rashin sa'a ba a jingina wancan ɗin ba kuma sai ya ga wannan sunan na rana ɗin nan ya yi tasiri ya bi shi ko na yanayi ai ba haushe yana da sunayen yanayi kamar yaron da aka haifa cikin ramadan ana ce mai ramadan ɗin ko kuma a ce mai azumi ko ɗan azumi yan haife cikin azumi kenan ko yaron da aka haifa ranar arfa sai a ce mai alhaji ko wanda aka haifa cikin damuna suna ce mashi ana ruwa ko damuna to kaga duk wannan da ne dawa su da na na na malam bahaushe eh

shi ne ce ai ba suna musulunci wane ne shi ne ɗauko maka tare ce ai ba na hausawa ne wannan ba na musulunci ba ne ba wannan wannan kawai shi ne eh, sunaye ne na rana masal amma tun in mun kalli ma'anarsu eh, na farko dai ba da larabci suke ba kaga ba zama suna shi sharaɗin sunan mutum ya zama da larabci shi kuma wannan hausa ce sannan sharaɗi na biyu ya zama to yana da ma'ana mai kyau to kila ya iya zama yana da ma'ana mai kyau amma kuma ya faɗi wajen larabci ɗin kaga sai dai ya zama laƙabi laƙabi ne ba suna ba ne ba a ce musu suna sai dai a ce musu laƙabi mutu yana da kyau tun da ko shi ba haushe ɗin ai bayan wannan za a ga yana da wani suna yara a shekaru shi ma bai ɗauke suna ba laƙabi ɗin ya ɗauke su so laƙabi ne su shi kuma ɗan adam ana kiran shi ne da sunan shi ba da laƙabi ba so kamata ya shi ma ɗan a ce an kira shi da suna

yi asa mutum sunan wata ashi wancan sunan wata ne wanda shi ma sunan wata din nan idan ka bi su duk suna da ma'ana to idan mun kalli ma'anar su din tunda kamar yadda muka ce shi suna abinda ake kallo sunan musulunci ya zamanto sunan da larabci kuma ya zamanto yana da ma'ana mai kyau so idan mun kalli su ta fuskar ma'anar kamar watan a sunan shi hmm, ma'anar sunan nake son intina ramadan galibi su a wancan lokacin zafin rana yake nufi shi ramadan sau da yawanci yakan kama a lokacin zafi ne a can kasar sai ake ce mai ramadan sai ake ce mai kama ana watan da yake kama lokacin ana zafi to safar kaga safar a daga sifir ne zero domin a watan safar lokacin suke yaƙe-yaƙensu to lokacin sukan bar gida a lokacin da wahala ka samu larabawa a gida suna can filin yaƙi to sai ake ce mai safar ma'ana a gidaje kowa baya nan haga daidai da zero kenan a gida shi ne ma'anar sunan to sai ka sa ranar ka suna zero to zero zuwa <laughs> kalli ma'anar in ma'anar ta fito da ma'ana mai kyau babu laifi ana iya sanyawa amma idan an bi ma'anar an ga ma'anar tana ba da wani abu wanda yake nuna negative abu haka to bai kamata a sanya ba mun gane su mafi zama lafiya dai da kwanciyar hankali shine ka bi sunayen da shari'a ta tabbatar da su to duk sai a zauna lafiya allah ya samu dace ina gina anan zamu tsaya a kira sallah don yadda wanda za su kasance daidai da karfin gidajenmu da kuma gonakanmu tsoron da ake da shi na ambaliya muna roƙon allah ta'ala ya tsare mu kuma ya kare mu ya kare mu daga fada cikin irin wannan yanayi allah mai iko ne akan haka wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi